Ba, kizu ezer diren teknologia berriak? Ba! Zer dira? Tabletak, eh, ordinagailuak, engan egiten duen eskaita, PS3, internet eta hui. Eta asko edo gutxi erabiltzen duzute? Dependizien du, asko. Zenbat ordu erabiltzen duzute egunean? Bi ordu e, zuen amatxi eta itatxik edo zuen aita edo amak bazuten guztia, bazuten tableta? Ez, Eta zuek alzarete bizi, hori gabe? Nik bi ia biti. Ez dakit. Eh, ni bai eh, on, ongi bat, bai. Liburu batekin aski? Bai. Oren bat, ez da gehen. Horen bat bakarrik altzera bizi, hori gabe? Bai. Eta beste ekzu altzera bizi? Ezin gelditu. Eta zer pasatzen da asko asko ikusten bauzute telebista edo tableta edo? Zuzua um, bilakatzen dira uh, begiak. Badakizue zer diren hormaguneak? Bai. Zer dira? dira itzozak eh, bloko handi handi adiak. Eta nun badira hormaguneak? Eh, mendi altuan. Eta badakizu ez ere esan duten, zientifikoek? 2000 eh, eta. perru goita, amar, urtean, izotzeak blokoak urtuko dira. Eta zer pasatuko da orduan? Pinguinuak hilditzen dira. Eta zuek nahi duzu, hiltzea pinguinoak eta hartzak? Ez! Maite dituzue animali horiek? Bai! bai! Eta zergatik urtuko dira? Beroketa klimatikoa gatik. Eta zer da beroketa klimatikoa? Polusua egiten eh, dira autoak. Zaborak eman ez. Uh, argiak etzari uh, eh, egunean. Hori egin behar da, gelditzeko beroketa klimatikoa ez da? Bai, bai. Argiak itzali, zer gehiago? autoa ez Eta zer hartuko dugu? Bizikleta. Bizikleta. Eh, autobusa. Autobusa. Eta zergatik autobus hartzea ona da? Eh, autobus batean bada ama bos personaia. Eta argiak itzaltzen dituzue? Bai. Bai. bai. Be gaur ez dugu itzaldit argia, eh? itzali behar dugu. Be badoa Pablo itzaltzera. <laughs> Ale, esango dugu aio. Aio! Agur, agur! Agur, agur!